Yule mwenzake alimtaka msaada kumpiga adui yake. Musa akampiga ngumi akamuua. Akasema, hiki ni kitendo cha sheitani, hakika yeye ni adui, mpotezaji dhahir. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له innahu huwal ghafurur rahim Akasema Mola wangu mlezi hakika mimi nimejidhulumu nafsi yangu basi nisamehe akamsamehe hakika yeye ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lilmujrimin akasema mola wangu mlezi kwa ulivyonineemesha basi mimi sitakuwa kabisa msaidizi wa wakosefu فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين Akapambazukiwa mjini asubuhi naye ana hofu, akiangalia huku na huku. Mara yule yule aliyemtaka msaada jana akawa anampigia kelele amsaidie. Musa akamwambia, "Hakika wewe ni mgomvi kweli kweli." Falamma من أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين Basi alipotaka kumshika kwa nguvu yule aliadui wao wote wawili, akasema ewe Musa, unataka kuniua kama ulivyomuua mtu jana?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 Akasema, ewe Musa, wakubwa wanashauriana kukuua, basi toka. Hakika mimi ni katika wanaokupa nasaha. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين Basi akatoka naye ana hofu, akiangalia huku na huku. Akasema, Mola wangu mlezi, niokoe na watu madhalimu. الله أكبر الله أكبر لا Na Musa alipokwisha kuwa mtu mzima na akakamilika, Mwenyezi Mungu alimpa hikma na elimu. Na isani kama hii tuliompa Musa na mama yake tunawapa wema wote kwa ajili ya wema wao. Musa akaingia mjini Misri wakati walipokuwa watu wake wameghafilika. Akawakuta watu wawili wanapigana, mmoja ni katika wana wa Israeli na mwingine katika kaumu ya Firauni. Yule Mwisraeli akamtaka msaada kumpiga hasimu yake. Naye Musa akamsaidia, akampiga konde yule hasimu, akamua bila kukusudia. Musa akajuta na akasema, "Hakika mimi kuja kufanya kitendo hichi ni kazi ya shetani. Hakika shetani ni adui aliyewazi kwa uadui na kupoteza." Musa akasema kwa kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu na majuto, "Ewe Mola wangu mlezi, mimi nimejidhulumu nafsi yangu kwa niliyoyatenda. Basi nikufirie kitendo changu hichi." Mwenyezi Mungu akamwitikia ombi lake na akamsamehe. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkuu wa kusamehe, mkunjufu wa rehema. Musa akasema kwa kunyenyekea, ewe Mola wangu mlezi, kwa haki ya kuninemesha kwako kwa kunipa hikima na elimu, niwezeshe nitende kheri na nafa. ukiniwezeshe hivyo, basi kabisa sitakuwa msaidizi wa makafiri. Kulipopambazuka asubuhi, Musa alikuwa mjini Misri naye yupo katika hofu akitaraji kufikiwa na madhara kutokana na watu kwa sababu vile alivyomuua Misri. Akamwona yule Mwisraeli aliyemtaka msaada jana, naye akamtaka msaada mara ya pili katika ugomvi na Misri mwingine. Musa akamkemea kwa kumwambia, "Hakika wewe mtu matata mno, na dhahiri wewe ni mpotovu. Unafanya yale yale uliyofanya jana na unaniita tena nikusaidie." Na Musa alipotaka kumtumilia nguvu Misri ambaye ni adui wao wote wawili kwa sababu ya uadui huu, yule mtu alidhani kuwa Musa tamua, basi akasema, "Unataka kuniua kama ulivyomua mtu jana? Wewe hutaki la kuwa muasi tu katika nchi, wala hutaki kuwa miongoni mwa wanaolingania maslaha na kheri." Akaja mtu mmoja muumini katika kaumu ya Firauni kutoka mwisho wa mji, ilipoenea habari ya Musa kumua Misri. Yule mtu akamwambia Musa kwamba watu wanapanga kutaka kumua. Akamwambia toka mji, ukimbie usijokauliwa. Hakika mimi ni katika wanaokopa nasaha. Musa akautoka mji naye amejaa hofu asije maadui wakamdhuru. Akimnyenyekea Mwenyezi Mungu amokoe na udhalimu wa makafiri.